อรหังสัมมาสัมบุตโธระกวาอรหังสัมมาสัมบุตโธระกวาบุตหังพระกวันตังอภิวาเดมิบุตหังพระกวันตังอภิวาเดมิสวากาโตพระกวตาธรรมโม สวาโตภะกวะตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิธรรมังนัมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ สังฆังนะมามิ ยะมะมะโคมะยังภะควันตังสนังกตาโยโนภะควาสัทธายะสัจจมยังภะควะโตธัมมังโรเจมะเอเตหิสการเหิตังภะควันตังสัทธมังสัสสะภะคะสังฆังอภิปูชยามะ อันดาดานิมยันตังภกวันตังวาจายะอภิตุตงปุปภาคามการังกโรมาเสงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมยังบุตธาวิทุติงกันโรมาเส โยโสตตากะโตอรหังสัมมาสัมพุทโธเวจายรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิดูนอนุตตโรปุริสดัมมสารติสัทธาเดวมนุสสานังพุทโธภะกวาน โยอิมังโลกังสเดวกังสมารกังสัมรามกังสาสมณบรามณีประจังสเดวมนุสังสยังอภิญญาสติกตวาปเวเดสิโยธรรมังเลเสสิอาดิกัญญาณังมัจเจกัญญาณังมริโยสานกัญญาณัง มาทังสัพยัญญนังเกวระปริคุณังปริสุทธังพระมัจริยังประกาศเสสิตามหังภะกวันตังอภิปูชยามิตามหังภะกวันตังศิรสานามามิอันดมยังธรรมาภิทุติงกันโรมาเสง โยโสสวาคาโตภะวะตาธัมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัจตังเวนิตโมวินโยยิตามังธรรมังอภิปุญญามิตามังธรรมังศิรสานมามิ ขันธมยังสังฆาปิตุติงกันโรมาเสงยโสสุปริปันโนภะกะวะโตสาวกสังโฆอุจุปริปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆยาดิจังจตาริปุริสยุกานิอัฏฐปุริสมุกลาเอสาภะกวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยดักขินายโย อัญญลิกรณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสะตามหังสังขังอภิปุจญามิตามหังสังขังสิรสานมามิ อันดมยังรัตนตยาปนามกาธาโยเจวสังเวกาวัตหุปริดีปกาปทัญจาปนามาเสงบุตรทอยสุสุทอยกรุณามหันวนโยจันสุธรรมปรยานโรจนนโลกัสสะปะปุปกิเลสขาตะโกน วันดามิพุทธังอะหมาดเรนตังธรรมโมปริโกวิยตัสสะสัตุโนโยมกปากามตะเพนะพินโกนโลกุตโรโยจัตตัทนิปโนนวันดามิธรรมังอะหมาดเรนตัง สังโฆสุเขตาปยาติเขตาสัญญิตโตโยนิทาสันโตสุขตานุโมทะโกนโยรปะหิโนอริโยสุเมตาโสนวันรามิสังขังอหมาดเรนตังอินเจวเมกันตาปิปุยนยกัง วันทุตยังวันระยตาปิสังกตังปุญยังมายายังมมะสัมปุปันตวังมาหุนตุเวตัสปะปภาวสิทธิยานอินทาตถาคตโรเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมบุตโธ โมจะเดสิโกนิยานิโกอุปสมิโกปรินิพานิโกสัมโบทกามิสุกตัปเวนิโตมายันตังธรรมังสุตวาเอวัญญานามังยาติปิลุขายาราปิลุขามรณัมปิลุขังโสวกปริเดวลุขโดมนสุปายาสาปิลุขัง อาปิเยหิสัมปโยโกลุโคปิเยหิวิปโยโกลุโคยาปิชังนรปฏิตัมปิลุขังสังคิเตนะปัญจุปาดานะขันธาลุขานสยาทิลังรูปูปาดานะขันโทนเวทนุปาดานะขันโท สัญญูปาดานขันโทสังฆารูปาดานขันโทวิญญาณูปาดานขันโทเยสังปริญญายาสารมโนโสภะกวาเอวังบาหุรังสาวะเกวิเนติ เอวังภายาจะปนัสสะภะควะโตสาวะเกสุอนุสาสเนมาหุรังปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังสัญญาอนิจจังสังขารอนิจจังวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตัง เวทนานัตตา สัญญานัตตา สังขารานัตตา วิญญาณังอนัตตาสัมเมสังขารานิจจานสัมเมธรรมานัตตาติเตมยัง โอตินามหายาติยายรามรเมนะ โสเกหิปริเดเวหิลุเคหิโลมนัสเสหิอุปายาเสหิดุงโคติมาลุขปเรตานอาเปวนามิมัสเกวรัสาลุขคันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติทีระปรินิพุตังปิตังภะกวันตังอุดิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธัง สัทธานการสมานาการิยังปัมปจิตังทัสมิงภกวันติพระมัจริยังยารามะเอกุนันสิกาสาจิวสมาปนังตังนอมพระมัจริยังอิมาสเกวรัสานุกขันทัสสะอันตะกิริยายสังวัตตุ อันดมยังอภินาปัจเวกนาปาทังพนามาเสงยารายธรรมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดายารังอนัตติตนล้วงความแก่ไปไม่ได้มียาทิธรรมมีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา วิยาทิงอนัตติตนล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนัตติตนล่วงความตายไปไม่ได้สามเดหิเมปิเยหิมนาเปหิลานาภาโววินาภาวน เราละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าพระพระจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสกรมีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน กรรมดายาโดยเป็นผู้รับผลของกรรม กรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมบันทุ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิจากทำกรรมันใดไว้กัญญาณังวาปาปกรรมวาดีหรือชั่วทานสดายาโลภวิสามิจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เอวังอัมเฮียปิหังปัจเวกิตบัง เราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองเนืองอย่างนี้แล